Ad lavaret. Un e po de glew an ivwez sou behanel. Un e plach a glew an ivwez sou fromet. Un du de glew an ivwez sou meo. Setu aze an ni be den en di. Setu aze ni an be tibin Setuazi reo an be kaz neino zi. Den ma skrive tan neus responte din. Den ma komze kantan ne skrive tin. Den ma tene an nan neus poke tin.